dilersin rahmeti Rahmanı cana Bu darı dünyada incitme canı Kerremi kerimden ihsanı cana Bu darı dünyada incitme canı Sular gibi yüzün yerlere koy ak Tevazu incisin gerdanına tak Kullara kurban ol bu kibri bırak Bu dar dünyada incitme canı Tederuma deren eyle merhamet Hilmu sabır güzel bir büyük devlet Bağla hilat için kemeri himmet Bu dar dünyada incitme canı Şanı şöhret için aman özenme Zarı nas için sakın bezenme, urefanın nefretini kazanma. Bu dar dünyada incitme canı, dilersin kalbini olsun ürün kuşan, elbisen toz eyle, başın perişan, erbabı kemale budur bir nişan, bu dar dünyada incitme canı, lütfiye ver olma ziyandır. Rahı rahmet güneşlerden ayandır. Bunlar sigat kadimiden yandır. Bu dar dünyada incitme canı. Bu dar dünyada incitme canı. Bu dar dünyada incitme canı. Ey beni Hatay'ın karlı falan döken, Erzurum'un karlı falan döken dağlarının şahbazı ve kartalı, Alvarlı Muhammed Lütfü Efe, Efem!